moru radija samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo nas opet e, skupa, prije svega e, svima skupa dobar e, dan. Kako se ko danas osjeća s obzirom i na ovo vrijeme? O tom potom pitat ćemo to i našu gošću, ali ću je najprije pozdraviti. Pozdrav Ani Golja koja je s nama iz udruge Žmergo. Lijep pozdrav svima pa kad kažem ovo vrijeme kako utječe i na Anu, točnije kako se Ana osjeća danas. Pospano, uz ovo vrijeme ovako ja sam najrađe bi ležala u krevetu. Evo, možda ima malo e, što se tog dijela tiče e, razloga i u mnogobrojnim obvezama, a posebno možda da se osvrnemo na onu obavezu koju ste imali jučer. Pa jučer smo bili u Zagrebu, zapravo jako puno predstavnika pa, civilnog sektora, znači udruga iz cijele Hrvatske, jučer se je sastalo u Zagrebu, svi skupa potpisali smo apel e, vladi da razmisli o načinu dodjela sredstava e, za, znači, iz, e, za, <laughs> ja se ispričavam, evo vidi se da spavam, ovaj, znači Sufinanciranje projekata, e, financiranje projekta, razvoj civilnog društva, sve to skupa dolazi iz sredstava e, e, dodjele, znači sredstava za sreću. I kada, znači na jednoj sjednici vlade 22. travnja to, ti sredstva su srezana za 50% i udruge smatraju da to će nam da to dovodi do velikog problema i mhm. to definitivno dovodi do velikog problema ovaj, našeg djelovanja jer to su sredstva koje idu za nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva i uredu za udruge vlade Republike Hrvatske a, koji e, znači s tim sredstvima potiču razvoj civilnih društva, ali i sufinanciraju i međufinanciraju europske projekte, što znači da e, bez tih novaca udruge neće moći dovlačiti toliko velika sredstva iz Europske unije ko što su do sad e, do, znači dovlačila. Mi se, udruge su jako aktivne što se toga tiče na tom polju i mi smo jedan od sektora koji povlači najviše sredstava iz Europske unije. Za razliku od ostalih sektora koje izvuču po 30 40%, udruge su one koje izvlače 80, 90 ili 100% po pojedinim programima. Evo, naravno, kao što smo malo prije pričali, Markov e, trg je bio e, pun, e, pridružili su se i brojne druge udruge, ne samo iz naše kraja, posebno vi, jel tako, iz cijele Hrvatske? Da, stvarno bilo je ljudi iz cijele Hrvatske, iz rijeke ih je, je već išlo samo par auta koji smo bili prepuni i, ovaj, stvarno iz različitih udruga. Bilo je tu i velikih i poznatih udruga i onih manje poznatih, jer to ne zakida, znači samo Uh, udruge koje su vezane za okoliš, to je stvar uh, svih udruga uh, pa i čak i onih koje pružaju socijalnu pomoć. Mhm. I znači ukidanjem tih sredstava male udruge se neće moći razviti i postati veće, a udruge koje pružaju socijalnu pomoć na taj način gube um, novce s kojima mogu, mogu financirati plaće ljudi koji rade sa recimo starijim osobama ili mladima i ljudima sa posebnim potrebama. Evo, doista vjerujem da će ovaj vaš apel, ovo vaše, e, da tako kažem, e, gostovanje u Zagrebu zajedno sa ostalim udrugama polučiti određene uspjehe i da će se ipak ova odluka promijeniti, da neće biti tako drastičnih 50%. posto e, u našim dosadašnjim emisijama, naravno, zeleni telefon je zvonio i kad kažemo da je zvonio, možda da se kratko osvrnemo um, u sklopu ovog e, vašeg projekta, možda nekoliko riječi da kažemo e, što ste sve dobili, kakve e, prijave i na koji način ste reagirali, odnosno na koji način mogu sami građani reagirati ili eventualno gdje mogu pronaći nešto novo s obzirom na web stranicu. Pa evo, znači prošle, u prošloj emisiji predstavili smo vam dva eh, problema koji su bili protekli, eh, protekli tjedan prijavljena i za jedan od njih smo dobili odgovor, tada smo vam bili rekli da znači odgovora još nije bilo. Međutim, eh, zato što mi, samo zato što mi nismo dobili odgovor nije, nije isto i da nije inspekcija reagirala, da pa će inspekcija reagirala već dan nakon što smo mi poslali prijavu. Mhm. Tako da prijava je sama ovaj E, poslana 27. a inspekcija je izašla na uviđaj 28. i mhm. hitno se je pristupilo sanaciji. Govori, e, pričamo o e, izljevu nafte u Kostreni, tako je bila znači, naša prijava. Inspekcija je vidjela da se radi o zagađenju mora ugljikovodicima vodicima u uvali Dražice koje se desilo 25. Um, svibnja. uh Tako da ovim putem, ovaj, odnosno travnje, tako da ovim putem uh, pozivam sve građane naravno da nam čim prije jave takva zagađenja, nek ne čekaju dva dana, neko, neko jave odmah prvi dan čim to uoče, tako da inspekcija može čim prije izaći na teren i onda čim prije ovaj, i sanirati. I tako i u ovom primjeru, znači drugi dan je izašla inspekcija, naložila je hitno saniranje i dezinsekcija deo rijeka je izašla i uh, pristupila čišćenju pitanju uvale i mora. Tako da, evo, znači važno je brzo reagirati i ovim putem vas pozivamo da čim više koristite broj telefona 072123456, to je od broj zelenog telefona, ali da nam se i javljate ovdje u režiju na broj pomorskog radija 051761340. Evo naravno u onim danima kao što smo e, čuli kad možda nije dostupan e, telefon, tu je kao i uvijek e, služba 112. Da, znači osim što možete pisati direktno inspekciji zaštite okoliša, inspek, vodopravnoj inspekciji, inspekciji mora, isto tako e, kao i zelenom telefonu, uvijek postoji tu za sve one hitne slučajeve ili slučajeve kada je vikend, praznik, neradni dani, da zovete 112 i prijavite ovaj, u njima u znači u servis i onda će oni dalje naći inspekciju koju treba prijaviti i postupak će se pokrenuti. E, rekli smo da ima uvijek onih zanimljivih korisnih savjeta koje eh, vi kao udruga eh, imate na svojoj web stranici zelenog telefona, zeleni telefon, a koji je, kako smo rekli, u sklopu projekta partnerstva za okoliš. Pa možda kratko, eto, što vam pada na pamet, što bismo mogli izvući? Pa recimo ako vas zanima šta napraviti ako se zagadi more u ovo što smo sad mhm. predstavili ili šta napraviti ukoliko vidite zagađenje rijeka ili mhm. što vidite ako što napraviti ukoliko vidite zagađenje tla. Znači različite vrste zagađenja i različite vrste naših prijava su se nalaze na toj web stranici. Znači kad mhm. ukucate www.zeleni-telefon.org onda otvori vam se stranica mreže zelenih telefona, tako da tu imate primjere iz cijele Hrvatske, znači svih deset udruga koje surađuju na zelenom telefonu, e, gdje objašnjavamo primjere, znači prikazujemo primjere e, slučajeva koje su se pri nama javljali i isto na koji način smo ih riješili, ali onda imamo i rubriku koja se zove korisni savjeti, gdje možete s, obzirom na kategoriju, jer mi imamo onih deset naših kategorija, znači zeleni lov, vode, e, tlo, otpad, i tako dalje, znači bilo koju od tih kategorija otvorite i onda vidite šta, korisan savjet, šta ako vidite da je auto koji nije registriran parkiran na zelenoj površini. Znači, kome to prijaviti? I onda vam piše cijeli postupak na kako prijaviti, šta treba napraviti, koga zvati. Znači, bil, e, vrsta tih različitih korisnih savjeta ovaj, je na tome. A isto tako možete se upoznati sa svim udrugama koje rade na zelenom telefonu. E, I gore je isto i naša publikacija koju smo radili ove godine, a koja obuhvaća zapravo nekakav presjed i pre, e, presjek i pregled svega onoga što smo radili zadnjih 20 godina pa su tu predstavljene udruge, predstavljeni su slučajevi eh, šta smo sve radili, onako sažeto, ali isto tako je predstavljeno ovaj, analiza ankete koje smo provodili prošle godine i onda intervjui koje smo isto tako provodili gdje smo razgovarali sa inspekcijskim službama i upoznali se s njima, tako da tu zna isto biti zanimljivo kad vidite ovaj, kakve su, kakva je koja inspekcijska služba, na koji način reagiraju, znači sve to skupa je predstavljeno u toj publikaciji i sve to skupa se nalazi na našoj web stranici, tako da ovaj, kažem, pozivam vas svih da pogledate malo web stranicu i vidite što vas može sve in, ovaj, interesirati. I o, htjela bih isto reći da kad smo već pričali o financiranju, znači nama je e, za projekt pa, partnerstvo za okoliš, znači 85% e, sredstava je tu došlo od Europske unije, međutim onaj dio od 15% udruge moraju same onda naći. Mhm. I upravo tu uh, vidimo to da je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, kojemu su sada sa ovom novom uredbom smanjene sredstva, uh, uskočio jer ima program sufinanciranja europskih projekata i onda s obzirom na to koji e, iz kojeg programa imate projekt ovaj, e, onda vam oni dodjeljuju novce za sufinanciranje i tako je i naš projekt partnerstva za okoliš sufinanciran od e, Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske i to od onih naših 15% oni su financirali, sufinancirali jedan dio a uh, Žmergov još dodatno mali udio je pokrio, pokrila je Primorsko-Goranska županija. Evo, e, vjerujem da će takvih stvari biti još više. Jedan mali, mali, ali sasvim mali kratki osvrt. E, zelena e, čiska traje i dalje. E, evo, ovaj vikend smo imali prilike biti u Kostreni, vidjeti što se tamo dešavalo i naravno na nekim još punktovima. Možda da kratko samo sumiramo pa da onda krenemo na jednu malu pauzu. Kako ste vi zadovoljni? Pa mi smo uvijek jako zadovoljni. Kad god vidimo koliko se ljudi trude i koliko se, ljudi žele i kad nas zovu i pitaju jel će biti ove godine opet zelena čistka i mi smo se već organizirali, mi bimo ono čistili. To je nama uvijek ono jako lijepo čuti i stvarno ovaj, jako mi je drago da imamo e, tako dobar odaziv od građana. Evo, doista je bilo sjajno. E, jutro sam gledala u Kostreni isto tako punu baju e, razno raznog e, smeća, ne samo iz mora nego i e, s okolnih livadica. Doista je bilo, što je bilo kod vas sa onim plastičnim čepovima? Ste napravili još kakvu ribicu? E, ne, sad ih skupljamo za nešto sasvim drugo, ovo, ovaj, jer smo između imali i one radionice kad smo radili brodove od plastičnih boca, tako da tu su nam trebali čepovi zato da nam se boce ne napune ovaj, sa vodom, jer e, želimo napraviti jedan brod koji će nam plutati. E, mhm. Sve od plastičnih boca. Evo, Kamo pa možemo donijeti plastične čepove? Plastične čepove možete donijeti u žmergu, mi ćemo onda dalje vidjeti koja od udruga ih skuplja. Obično se skupljaju plastični čepovi za kakve humanitarne svrhe, tako da mi ih onda što ne iskoristimo za radionice proslijedimo takvim ustanovama. Evo, idemo sad malo na jednu e, kraću pauzu pa ćemo nastaviti ovaj naš zanimljivi e, razgovor. Telefon, zvoni očitavi dan Telefon, hajde barem javi se i reci dobra kad Koga samo iznesli Jer što mi on vredi kad me ona ne voli Danas sam zvao najmanje sto puta Nisam imao pojma da je kao zmija ljuta Danas sam je zvao najmanje sto puta Nisam imao pojma da je kao zmija ljuta Zbog jedne male slatke plave susjedice Ona pravi Javi se ne kaže ne volim te Telefon Zvoni još mi dam Telefon Hajde barem javi se i reci idi do vraga Tko ga samo izmisli Samo mi on vredi kad me ona ne voli Yeah, yeah essa puta pojma da je kaos nija ljuta Danas sam je zvao najmanje sto puta Nisam imao pojma da je kaos nija ljuta Jedne male stranke plave susjedice Ona pravi se, ne kaže ne volim te Telefon zvoni joj te te Telefon hajde barem najavi se reci idi dobro ga Koliko samo izmisli Jer što mi on želi kad me ona više ne voli Telefon Telephone. izme svi je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas natrag, čuli ste što sve zeleni telefon može, a što vi isto tako možete postići ako ga nazovete. Naravno možete kontaktirati i nas na Pomorski radio, možete u nekim e, hitnoćama nazvati i 112. Čuli ste kako zeleni telefon je radio i kako je doprinio da se sanira šteta e, izljevom nafte u more u Costreni, E, zatim nešto malo više smo rekli i o onim korisnim savjetima koje možete pročitati na web stranici zelenog telefona, ali isto tako o ovom sufinanciranju projekta e, koji je povezan sa usvojenom uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika, načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Naravno, reakcija udruge Žmergo i ostalih udruga, posebno jučer u E, Zagrebu, a nećemo propustiti naravno danas još nekoliko riječi reći i o najmlađima, ne samo najmlađima, nego i svima onima koji u okviru provedbe preventivnog programa zajedno više možemo organiziraju sajam mogućnosti i to upravo danas, je li tako? Da, danas u 9 sati je krenuo, traje do 12 sati i danas možemo tamo u, u, sportskoj dvorani u zametu vidjeti stvarno hrpetinu djece. Ja sam se čula već sa Martom i sa ostalim curama našima koje su gore na štandu, rekli su da je gužva, da stvarno je jako puno djece i svi gledaju i, i promatraju šta ih zanima. Cilj je upoznati se zapravo sa čim više udruga, bilo sportskih, ekoloških, e, humanitarnih humanitarnih, eh, mhm. kreativnih, eh, kulturno-umjetničkih, znači različitih udruga, a sa ciljem popunjavanja slobodnog eh, vremena, tako da svako nađe zapravo onu nišu, odnosno onu temu koja njega zanima i onda nađu jedan lijepi kreativni način da, da se druže i poslije škole. Evo, doista nas raduje da je na ovom sajmu mogućnosti e, toliko puno interesa, da, da ima doista puno e, sadržaja što mogu mladi svi pogledat e, i on naravno pronaći ono što njih interesira u koje od ovih, da tako kažemo, mogućnosti se mogu najviše naći, a nas prirodno zanimaju one ekološke i druge udruge, pa vjerujem eto da možda bi bilo dobro reći nekoliko riječi i upravo o tome što udruga Žmergo e, tamo sve nudi. Ali e, prije nego što krenemo na udrugu e, Žmergo i ono što ona predstavlja, vjerujem da imamo i Martu na telefonu. Halo, pa ćemo je pozdraviti. Marta, dobar dan. Dobar dan. Evo i Ana želi pozdraviti. Ćao Marta, kako je kod vas? Ha, imamo skupaj dosta posla, mhm. <laughs> puno djeca prolazi iz četvrtih razreda iz različitih škola iz rijeke, mhm. tako da stalno se nešto događa. E, isto neke organizacije i klubovi, sportske klubove, plesne nastupaju u dvorani, pa je dosta glasno, ali svi su zadovoljni i puno, puno smijeha. E, Marta, možda bi bilo interesantno ako vam je netko od djece ovdje oko vas pa da kaže možda kakvi su njihovi interesi. Može, može. Evo, pored mene je jedan dečko koji će mhm. vam se nešto više. Pa Pozdrav. Kako se zoveš? A? Kako se zoveš? Mašinki Evo reci nam malo ti kako, kako ti se sviđa na ovom sajmu? O, pa, super je. I šta ti se najviše, šta si odabrao onako, kakve mogućnosti? Pa, o, znači volimo plesati, to Evo, je super. jedan dečko koji voli plesati, ima još nešto? Mm, ne, A inače, koliko imaš ti godina? Deset. Deset godina. I u koju školu ideš? U osnovnu školu dolac. Evo, iz osnovne škole e, dolac, mogućnost je da se zapleše, je li tako? Da. Hoćeš nam dati još nekog drugog, ajde, lijepi pozdrav. Ko bi se još mogao javiti? Imaš neku djevojčicu tamo? Ima neku Ovdje nema nikog A jesi pogledao žmergov, e, žmergov štand? Jel ti se sviđa šta na žmergovom štandu? da. Šta ti se sviđa? Mm. E, e, da mm. Ne čujem vas. Ali mi tebe čujemo, mi tebe čujemo. Pa samo pričaj, šta ti se sviđa na žmergovom štandu? sviđa mi se Pita koja je napravljena od eh, papira, ne, od kartona od WC papira, vrtuljak dobimo pitanje i onda moramo odložiti kao od kartona nešto u smeće. Mhm. I Ništa više. Ništa više. A jel znaš šta je zeleni telefon? Kad eh, te ja pitam šta je zeleni telefon, da li znaš mi objasniti šta bi to eh, bilo? da. Eh, zeleni telefon je kao udruga kad netko ako nađe smeće na livadi u šumama pozove zeleni telefon i onda im javi o, super, znači, ali znaš li broj zelenog telefona? Ne. 072 123 456. A jesi ti kad vidio kakav takvo, takvo smeće da je bačeno? Da. Prošli tjedan smo bili pred dana u steli Susici i e, vidjeli smo u šumi smeća. Ozbiljno, evo, to je jedna od stvari koje možeš poslati na zeleni telefon, objasniti nam di točno u staroj sušici se nalazi taj divlji deponij, znači to bačeno smeće, pa da onda mi se dogovorimo sa, sa inspekcijom da se to sanira, odnosno makne čaj šume i da nam šuma bude lijepa. Evo, hvala da si nam se javio. ćemo sad dobiti malo Martu još. Marta? Halo, halo. Evo Marta, baš nam je drago da smo se čuli i sa ovim dječakom od 10 godina koji je evo i prijavio nešto na zeleni telefon putem nas. <laughs> Da, iako nam je drago isto vas čuti i pozdravljamo vas svih iz Rijeke. Evo i mi vas isto tako u centru Zame. Do podne još svi imaju mogućnost otići na ovaj sajam mogućnosti. Tako je. Hvala Marta. Hvala. Ćao. Evo Ana, e, čuli smo Martu, čuli smo jednog dječaka osnovne škole Dolac, 10 godina. Eto, on je na vašem štandu primijetio pticu od papira, primijetio je taj vrtuljak sa pitanjima, odgovorima, prijavio je, zna što je to zeleni telefon. E, naravno i ova emisija promovira upravo taj zeleni e, telefon, taj broj telefona i sve one mogućnosti koje on nudi kod ovakvih situacija kao što je ovaj dep poni divlje osmeće u staroj sušici. To nas raduje. Da, definitivno da građani postanu čim aktivniji, čim više prijavljuju, da ajmo reći ne okrenu pogled stran, čao od toga, nego jednostavno kažu ne, ja to ne želim. To, mislim, mislim da je zeleni telefon super jedan način, jedan alat koji možete koristiti i da anonimno prijavite, znači ne morate vi reći svoje ime, niti pustiti svoj broj telefona, ne morate se vi zapravo, ajmo reći, baviti inspekcijama, onda to prepuštate nama, kad prijavite preko zelenog telefona, mi onda se bavimo inspekcijama i isto tako gledamo da li su one odradile svoj posao i da li je došlo do pozitivnog učinka, odnosno pomaka s obzirom na prijavljeno stranje. Evo, doista smo e, dosta toga što se ovih e, tema e, tiče danas rekli. Trebali, trebali bi možda još ponešto i izdvojiti, spomenuli smo i e, zelenu čisku, spomenuli smo danas ovaj saja mogućnosti, vjerujem da ćemo za sljedeći put imati puno više možda informacija od Marte, kakav je interes e, bio, e, što se najviše evo vidjelo na vašem štandu, zapravo kakve su se još mogućnosti nudile mladima posebno e, djeci, što njih najviše privuče. Imate li naravno možda kakav osmišljeni, neću reći logo, ali nešto u tom e, planu upravo tog zelenog e, telefona, da bude negdje svagdje na neki način zalijepljen ili da ga nekako ovaj, još više promoviramo svi skupa. Pa u jednom trenutku ovaj, u, u radu od naših 20 godina date ti, bile su tiskane naljepnice mhm. za, za van koje se onda smo ljepili po različitim stupovima. Nismo to sad već dugo godina radili, ali dobra ideja. Da, samo bi mogli ih opet iskat pa malo ljepiti okolo po gradu, pogotovo na mjestima gdje se ovako odbacuju nepravilno otpad ili gdje se inače pojavljuju problemi vezani za okoliš. A, ovaj, što se tiče znači, našeg štanda i kako mi prezentiramo e, rad udruge, znači mi obično na štandu prikažemo e, različite radionice koje radimo, načine na koje se djeca mogu uključiti i pomoći u radu žmerga, ali isto tako ovaj, pokušamo ih, ajmo reći, educirati na jedan igriv način, tako da mhm. onda obično kod nas na štandu bude različitih igri, bilo da je to igranje dama sa raznobojnim čepovima pa ste plavili crveni pijuni pa igrate dame na, na mm. jednom kartonu ili imate to što je dečko spomenuo znači kolo sreće uh, koje vam onda zapravo izvlačite pitanja s obzirom na to koji ste broj dobili i to su sve pitanja vezana za temu zaštite okoliša i ekologije i onda morate pa ovaj odgovarati tako da e, cijeli štand je zapravo zamišljen kao jedna velika igračka, radionica, a sve kroz nekakvu, e, nekakve reciklirane ekološke materijale, tako da bude jako šarino i, malo, možda malo i čupavo, ali <laughs> vrlo kreativno. I prije svega zeleno, da. jel tako? Prije svega zeleno, <laughs> jer svagdje je to zeleno, zeleno i zeleno. E, ponekad to malo zeleno i, i škodi, ima li alergije kod Ane ili nema nikakve iz prirode? Pa shvatila sam zadnje vrijeme da sam počela biti malo alergična na, na ovaj, da li na pelud ili na travu, nisam baš sigurna, ali osujem se, ovaj, mhm. zadnji put sam čupala travu u vrtu i baš sam se osula cijela. Ova godina je nekako specifična, svi se žale, daleko je više nego prošli e, Zato što nam je od sve od jedan put procvjetalo i onda mm tog peluda bilo u velikim koncentracijama mhm. i ovaj, mislim da je to posljedica toga. Ovaj, da, baš pričali smo i u zadnjoj emisiji koliko smo svi počeli već biti na te moderne civilizacijske bolesti osjetljivi i da nam zapravo svima skupa fali čim više ovaj, boravka u prirodi i, i šetnje kroz zelenilo, onda bi stvarali skupa, svi skupa otpornost i ne bi se ovako javljalo. Evo, definitivno je tako. E, možda da na kraju današnjeg e, javljanja najavimo moguću sljedeću temu. Da, evo, moram priznati da veselim se sljedeće teme, to je jedna od mojih isto vrlo ovaj, dragih tema s obzirom na to da na zeleni telefon dobivamo jako puno upita kako postati ekološki, e, ekološki certificirani proizvođač. Mhm. A ovaj sljedeća tema bit će upravo e, posvećena ekološkoj poljoprivredi i ovaj najavi sajma koji nas očekuje 21.5. uh u mhm. Opatiji. Evo, doista bit će zanimljivo. Mm, jedna zanimljiva eko poljoprivreda, najava e, sajma. Vjerujem da ćemo imati još gostiju ovdje. Nećemo unaprijed, ali imat ćemo u svakom slučaju. Vjerujem da će za mnoge pogotovo našeg kraja biti to i iznenađenje. Da, tako da pripremite pitanja, <laughs> slušajte nas i onda ćemo ovaj, napasti stručnjike sa stručnim pitanjima. Evo, hvala lijepo naravno e, na današnjoj emisiji, na današnjem gostovanju. S nama je bila koji obično Ana e, Goja, udruga e, Žmerko. Očekujte nas opet idućeg utorka u ovoj zanimljivoj emisiji Zeleni telefon. Naravno, zelenog telefona nikad dosta ponoviti taj broj 072 123 456. Evo, do sljedećeg susreta, lijep pozdrav. emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. U moru radija samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar, 95,8 MHz.